Andre Lajal Gurekin donestiko Zapesa egunon. Egunon. Abantxu ama urte iragandira Donostiko Saint Michel eskola utzik dela, eraikina azarturik da, baina horri e, bizi berria emaiteko proiektu bat abiatu duzu e, Donostiko herriko etxetik. Zertan da desmartza hori? Odean, maimetoko otz, guai haigira epfl eta erosten. EPFL-ak herrein erosiko du, eta jo gero herriak patuko du. Bizpala urtein burian hasiko da patzen makarrik. Horean eh, horiek erosten dute, frango presio hun eh, ez da bizikikario. Zenbat da, e, zehazki? Bastimendu guzia ben lurrekin, eta hemen mila euro, e, hola negoziatia dugu. Dio guai da, bastimendu horien gain, e, zahartzen nahi bitira, eta zabalik egonik, eta dio handeatuik, eta guai zegin behar den, hortan da, fresh handienak izanen. Odean horren gainen, momentukotz, pentsaketak egin ditugu urtien kursian, eh, atelier, atelier batzu egin ditugu urtien kursian uh, batzuekin, batzuikin, eta dio ostia erriko elkarte batzuikin, deantza, sabaia eh, uh, ikine, eta dio beste, beste frango. ikusteko zeiten altzen, nahi dugu proiektu bat izan dain, beste zeitek erzen diena, jakin behar da gure herriare eh, beste herri batzu bezala saharzen nahi dela, eh, herri nerdia oai egiten noi urtin iti dira, Ja, nahi dugu urire bultzatu zait, e, e, gazteak egon dizten, eta bon, aloiamendiak bat untsada, mena aktivitate piskate ekartzeko. Mhm. eta preseski, azken urtean hainbat atelier egin dituzue ostibartarrekin, eraikin horretan zer egin pentsatzeko, zer ikusi duzue beraz? Oian horren gainen, proiektu hortan, bastimendia jaundia bitira, e, bi parte egiten ditugu, nahi bauzu, Parte batetan izanen dila aloia mendiak, e, momentokotz e, habitazio da altantikekin, hori herri elkargoko e, sozial mailako eta aloia mendiak egiten ditienak. Eta horren gainen, sei aloia eginen ditugu, fen proiektua dia da, là où T2 as bi T3, familia tipi edo ahondixoño batzuin e, euh, karrazteko, Uh, eh, odian sozial mailako aloiamendia eh, aloia mendia dira mena errandutan bezala uh, hortan uh, dener zabalik da uh, bakarrik behute bako txek izenpetu uh, bada webgunian galdera horren egiteko eta galditeko dona isti eta normalki gue edo zaharra gueke okaiten aldute proposamena eta jo proposatzen alditugu eta aloiamendu mendu horietan Etxe bizitza sozialak aipatu dituzu, baino herria biziarazteko ere beste proposamen batzuk eh, badituzue. Hala, ordean horren normalki, efe, momentu kotz hueko eh, proiektuan, uh, horien pekaldian, izanen da jantza salabat, handiskat, hori ide austibarriko talienerko, burnustar xorien falta dute errealki jantza salabat, Uh, eh, jantzatzeko, horiek uh, jantza tradizionala bat da, mena horieko jantza kontemporean horiek ine behaute zura eta ukan hobekio jantzatzeko, entrenatzeko, Eta hori falta da, eta jo gero eh, lehen bastimendian nahi dugu egin eh, tierlieu, dienden eh, biltzeko, eh, kafe bat iteko, eta dio sala bat, bilkula batzuin egiteko, eta uh, gazten dako, zaharagoen dako, uh, ba, baten emaiteko, zaharren akusteko nola interneta ibili, ordinatoren dako, bon, voilà, sala tipi bat horren egiteko, eta dio izanen dira, proiektu hortan proposatmenak izanen dira, uh, uh, burego atzu, burego talia desperdineak, Eh, alokatzeko, hori ere ikusten dugu, zometzuk eh, eh, nahi, dute ere ben enpresak tipi batzuin ukan burego bat ero beste, eta ikusten dugu pepiniek horietan maite dutela elgarrekin izaitia, lan desberdinak ten dituzte, eta maite dute jo kafeaten arzea elgarrekin, ero jate elgarrekin, ideia hortan dugu burego horiek proposatzen, eta tierlu horrek kafe horre Eh, kafeteria tipi bat bezala izanen behita, horrek eh, nahi du espiritu hori atxiki. Voilà. Horren uh, animatzeko hori berko da nait, eta horren gain ono izanen da, uh, da uh, turismo aldetik hori le lantu dugu, atalier uh, horietan, nahi ginuke uh, proposatu gambera atzu, gamberak uh, alokatzeko grupo tipi batzuinako, hamar, hamost, uh, diende talde batzuin okaiteko, Kusten dugu hemen donaiztik aldean eh, badira deia bi uh, zirkui uh, jandone horienako ibiltzeko uh, zuz dela biduz edo beltsura joiteko eta ideia da are ikusi hori uh, herri elkargoaikin uh, lantzen nahi dugu VTT horren mairean zait proposatmena ukaiteko eta donaizti izan dain uh, etapa finitzeko eta hor proposamena ukaiteko lo egiteko eta betete horien eta atxitzeko gune bat eta. Ara, proposamen askian hitza gainera ez dena bakarrik donaistin zentratzen, baizik eta ustibarre guztia helburu duena, ez da? Voilà. Proposamen horrek zerbait ekerzen halko du herriari mena ostia herri holokorki, ordean eh, konteniz uh, e, e, biltza hortane e, ene fapsapez lagunak din dira, hori aipatzen dugu dehi algarrikin bultia hontan, pol, poloane, jame erda dosier handi bat dare, eta aipatia dugunare aspalditik, ordean uh, importanta da, eakustea hori gure ostibaren dako, proiektu handi bat dela, ez da bakarrik dako. Eraikina emeretz mila eurotan erosiko duzuela aipatu duzu, baino proiektu osoak zonbateko kostua izanen du gutxi gora bera. Horean, apepres, bala, euh, euh, mueko zeretan, hiru milion euro euh, ba, balioko du proiektu handi horrek, Odean, guai eh, uh, egila ze laguntza hogeiten alditugun, nuntik, odean, inaditugu uh, biltza horren leheno inaginen eta biltza batzu regioniaekin, departementiaekin, suprefetare izan da diela amos bat egun, hori ikusteko, importanta da horien guzien ekarraztia lekurat, tokirat, ikusteko zer den lan, Eta ikusteko horre, bon, proiektu horrek badiera sentzu bat, deneko loko horki errandute laguntza emanen zutela, inen zutela, mongoai behar dugu be, dosier horiek egin, eh, lan gotorra da, eta biziki denborare emanen diena, nahi ginuke, bala, ina laguntza ukan, horrek eh, dio uh, loaier proposamenak ukaiteko hobenak, Eh, erran behar da, bestizamendian eh, biziki laguntza horretan mahali badugu, guetako aizio izanen da alokatzeko presio humbatetan. Ez, ez badugu laguntza ondirik, eh, aloia mendiak iziarrik ario izanen da, eta proiektua ez da bizia azten al. Hortian hortakotz, hortengu urtia importanta izanen da, horien guzien uh, pausatzeko eta lantzeko. Mm Eta finantzak eta zari girela, entre Lajalde, ze epeetan kokatzen da proiektu hau? Odean, huaiko eh, segitzen badugu gola treinuntan, uh, eh, normalki eh, arroiamendu horiek, etxe bizitza horiek izanen dira 2008 bosteko, eta besteak, beste partia 2008 seieko. Bi partetan izanen da, Eh, laguntzen ukaiteko hori hobekio, bon, hori guziak uh, lantzen egira, normalki hori izanen da. Eta artian nahi ginuke... Eh, proiektu horren kotxea bizia azteko, heldu den urtetik, deia eh, leku hortan bizpeitu pieza arrainatu, eta eh, tierlu hori bezalakoa, transitoar, erraiten da, urbanismo transitoar bezalakoa, eh, proposatu, Gendek usaiak dezaten, giterat lektoki hortarat, eta lantzeko hori, dio zabaldoko delaik, nola egiten alko den, bizia azteko leku hori jakin behar dare, eh, horre uh, misiazteko, zik bezalako bat eh, muntatuko dugula, hori ere denbora galiten du, eta ez da biziki eh, usu egiten, odian ez dugu esemplu handirik uh, lik, untan, eta horrekin nahi nuke dio empleatu bat atzeman, hobena litake hemengotar hemen bat, eh, be horrek eh, ofizioa izanen da, horren guzien eta antolatzia, tierlio horren biziaztea, eta dio olego horien eta segitzeko, ala jemendu horien biziazteko, jendeak aldu dielaik eta errezeitzeko, eta erbiketak egiteko, eta oro. Hora, horrean, eh, proiektu hortan bada biziki gauza honu pausatzeko, mena diela urte bat ez ginen bate ideiaik, proiektu hori etzen bate eh, ono finkatea, oai beden eh, zeit badugu diskutatzeko, hori ginen eh, bilkura hortan akutsi nahi, oai jendeak hori badakite, zertan gien, eta bon, esprimatu dira, gauza atzu egan dituzte, ordean horien atxiko ditugu, eta jo ono horre, eh, eta ez da ono beranteie urtein eta gero horre, eh, nahi baute zeit ono espezialitate zeit, edo zeit erran, beti posible da, ateak zabaldi dira, eh, denen lantzeko. Mhm. Andre Lajalde Donestiko auzapeza estimatua da. Mila esker goizuntan Euskal Irratietan gurekin itzaiteagatik. Mila esker zuri.